Buddhidam Babuddhidam Heia, heia, eskual irratien entzule. Itxaro bordaren hitz hoiekin hasiko dugu Hiru kroniketako ziklo horren azken partea, erramai baita, kantuaren behaja, hiru. Gerezien denbora pastoralaren mustraketan ginela eta grabatu ginuen 2008an, eta horra para dadudala artxibo hori zuekin partekatzeko. Gerezitzeak loratzen ari zauzkigu eta hoiekin oldartzeak ere, Kantu sortu, bizi eta hil, dinbili damba bihotza pil-pil, erretretatu gazteago izaiteko trenpin. Bon, goizuntako umoreaz haratago joiteko, urbil gitezen berriz itxasurat errobiko festivala denboran. Berriz, uda, agatsaldeko berotasuna eta haritzen itzalaren babesa. Hiru egun hartan, andan abat ginen txolasetan. Publikoaz gain beraz, Oksitaniako bosk eta kukaina taldeko musikariak, denak emazte, joiak teatreko Marian Lutron eta gure lujaldetako Eki Lambert, Beniatasiari, Mailiz Renal eta Manon Irigoian. Denak kantariak, denak kantuaren behar horren ikerzale ez adituak. Ez aditu bainan gogotsu eta kartsu. Naiko fite, bi ardatz, bi ikus molde jalgi ziren. eta lotura. Nola ez kantuak duen lokajik argua? Nola ez kantuak hizkuntza bat eramaiten duela? Edo alderantziz hizkuntzak ere bere funtsesko poesiak, soinuek, kantua bera sortzen dutela. Jadanik ejan dugu, kantua azkenik gelditzen dena dugu, hizkuntza desagertua entzin. Eta main ingurian, oksitan dahak ziren nagusi. Eskuara ezpada salbatua eta eguneroko bohoka balin badugu ere haren biziarazteko, gure auzoak egoera oraino lagiagoan dira. Eta beraz, kukain bikote feminista hoktan sartu zen txusenki. Hizkuntza kantuaren bidez garatzearen txedea azalduz, lapajak pixkanaka-pixkanaka moztuz. Kantuaren beharra tresnaren aberaz, populu baten lokajia behiz asmatzeko. Baina zer egertatzen dea adibidez eskuaraz kantatzen bada, baina erderaz sortzen bada. Erderaz kantua, dantza, prestatzen ikasten bada. Kantua tresna bat bezala agertzen balin bada beraz, oartuko gira ez dela nahikoa. Eta behar bada, behar hori beste bide baten bidez aztertzen aldela. Seguraski poetikoagoa politikoa baino. Baina zer da politika poetikaz eta ametsetaz usten badugu? Guazen orduan nahi baduzu, sendera sakon eta abstraktuetarat, zabaloan egin ginuen bezala. Ikusteko lokarriaz gain lotura dela kantua. Abstrakto eta konkreto aldiberian, ezinago konkreto egia ezan gorputza zari girelako. Soinuak, hitzen edertasuna, kantuaren vibrazioa gozatuko dituzularik, loturak sortuko dituzu. Jadanik zure baitarekin, zure baitako eremu ezezagunak deskubrituz, berreskuratze bat edo hertzak gainditzeko joko bat zukikus. Ondotik, zure auzoekin hizkuntza desberdin amintzatuaren batzutan, soinuaren gozatzea denek partekatzen baitugu. Soinua gozatzea, gizaki eta gizaki ez direnen arteko lotura egiteko. Bosk taldeko liza langluak zion bezala, mila behar eta mila arrazoin ukaitean ahalditugu kantatzeko. Hatik, beti sorpresarekin jalgitzen zaio ibiltzean kantua, hitzik gabe. Hizkuntza, gizakiaren eta gizartearen lokajia eta topaketa dugu. Topaketa horren aintzin, ingurumena eta espazioarekiko bakardadea. Horrekin erresonantzean sartzeko, kantua, soinuz parte hartzeko, hitzik gabe behin, arbailetan, basa ahideak asmatu zituzten.